і те, яким чином збиратимуть врожай, і казали хліборобам слова, що я зроду не чув і не знав їх. Мене здивувало саме несподіване і тактовне ваше знання, знання дуже переконаної людини, здобуте з необхідності, але засвоєне надійно, бо з повагою до людей, які працюють навколо вас. Учора ще ви нічого не знали в подробицях ні про пшениці, ані про комбайни, бо викладали в університеті і писали дисертацію з політекономії соціалізму. Мене завжди захоплювало ваше уміння досягати правди, тягтися до неї, засвоювати її та захищати. Причому не абстрактну якусь правду, а саме ту що виболіла вам і стала вашою у всій предметності. Не сердьтесь, що я пишу так докладно, але прагнення правди здається мені чи не найголовнішою прикметою непростої вашої партійної праці. Я знайомий з багатьма людьми, які прагнули ситості і досягли її. Слова партійного гімну прогнаних та голодних, здаються їм даниною минулим епохам. Тим святіший ваш голод правди, спрага завтрашнього дня і революційна невситимість. Я речу зараз такі слова, що хоч на плакаті пише їх, але не маю перед очима саме такого плаката. Пишу вірші, мандрую зустрічаються з різними людьми, але щоразу думаю про вашу цільність і нею вимірюю багато своїх вчинків. Ми всі співмірні. Нікому з нас не дано окремої системи виміру для оцінки вчинків своїх, і дуже гарно, що ви це розумієте. Розумієте, розумієте. А пам'ятаєте останню нашу зустріч з А. І. Поліщуком? Ми якраз розмовляли з вами про те, що ніхто не може безкарно ображати живих чи мертвих, пам'ятаєте? Не знаю, як Поліщук подолав опір вашої секретарки, але той вчитель зайшов якраз, коли ми схилилися над столом, де було розкладено папери з описами меморіалу. Я зайнятий зараз, сказали ви тоді Поліщукові. Зачекайте. Пробачте, сказав Поліщук, і немов сам до себе. Я таки знайду ті папери. Вони іще в землі. Тільки но з хлопцями знайдемо їх, одразу ж принесу вам. Я шукаю ті документи. І вийшов м'яко переставляючи милиці, підбиті гумою. Ви ще тоді повернулися до мене і сказали. Для вас у житті стільки незбагненного, ви ж поет, а Поліщукові все ясно. Краще було б, звичайно, якби ті документи взагалі не губились. Але коли вже загубилися, він їх шукатиме і знайде. Запевняю вас, знайде будь-що. Такі люди викликають любов не у всіх, але вони по-своєму принципові й чесні, повірте. Він добрий стратег і нерозсудливий тактик. Знаючи, вірячи в перемогу своєї справи, ні за що не знайде раціонального шляху до цієї перемоги, але вмре за неї. Дивний чоловік і далеко не одновимірний. Такі свого часу вимагали усуспільнити курей в колгоспах. Зразу ж після того, як у череду зігнали селянських корів. З ним треба працювати, і треба спрямовувати його правдолюбство, бо не кероване воно може коїти і зло. Але не думаю, щоб Поліщук зараз міг би бути лихим для будь-кого. Він зайнятий доброю справою, і хай щастить йому.